11107 fatvo. Bemorning Ramazonda roza tutmasligi afzalmi? Savol: Bemorning Ramazonda roza tutmasligi afzalmi yoki qiyin bo'lsa ham chidab roza tutishi afzalmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Agar roza tutish bemorga og'irlik qilsa, roza tutmasligi va sog'aygandan so'ng qoldirgan kunlarini qazo qilishi afzaldir. mashaqqat bilan roza tutish mustahab deyilmaydi. Buning dalili Ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Innalloha yuhibbu an tu'ta ruhsuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Dar haqiqat Alloh taolo o'zining ruxsatlariga amal qilishini yaxshi ko'radi, xuddi o'ziga ma'siyat qilinishini yomon ko'rganidek. Musnad Ahmad 5866-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahihul Jami' 1886. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ikki ish orasida ixtiyor berilsa, modomiki gunoh bo'lmasa, osonrog'ini tanlaganlar. Agar gunoh bo'lsa, odamlarning bundan eng uzog'i bo'lardilar. Sahih Buxoriy 3560-Sahih Muslim 2327-hadis. Imom Navaviy rahimahulloh ushbu hadisning sharhida hadisdan agar harom yoki makruh bo'lmasa, yengilroq va osonroq yo'lni tanlash mustahabligi tushuniladi deganlar. Bundan tashqari, bemorning roza tutishi unga mashaqqat tug'dirgani sababli makruh hamdir. Agar roza tutish natijasida zarar ko'rishdan xavotirlansa, hatto roza tutish harom bo'lishi ham mumkin. Qurtubiy rahimahulloh aytadi: Bemorning holati ikki turga bo'linadi. Birinchisi, ro'zani umuman ko'tara olmaydigan kasallik. Bu holda og'iz ochish vojib bo'ladi. Ikkinchisi, ro'za tutishga qodir bo'lsa-da, zarar va mashaqqat bilan ro'za tutish. Bu holda og'iz ochish mustahab bo'ladi va faqat johillargina ro'za tutadi. Tafsiri Qurtubi, 2-mujallad 276-bet. Ibn Qudoma rahimahulloh aytadi: Agar bemor shunga qaramay ro'za tutishda davom etsa, makruh ish qilgan bo'ladi. Chunki bu o'ziga zarar yetkazish, Allohning bergan yengilligini rad etish va u zotning ruxsatini qabul qilmaslikdir. Mughni 4-mujallad 404-bet. Shayx Ibn Usaymin rahimahulloh aytadilar: Shunday qilib, biz ba'zi ijtihod qiluvchilar va ba'zi bemorlarning xatolarini ko'ramizki, ular uchun roza tutish og'ir va balki zararli bo'lsa-da, og'iz ochishni xohlamaydilar. Biz aytamizki, bular Alloh azza va jallaning karami ehsonini qabul qilmay, u zotning ruxsatini rad etib va o'zlariga zarar yetkazib xato qildilar. Alloh azza va jalla aytadi: "Va la taqtulu anfusakum" va o'zlaringizni o'ldirmangiz. Niso surasi 29-oyat. Sharhul Mumtiya, 6-mujallad 352-bet. Qo'shimcha foyda uchun 1319-raqamli savolga murojaat qiling. Vallohu a'lam.